بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعزائي kardeşlerim yine hamınızı Allah'tan korkmağı Peygamberimiz sallallahu aleyhi الله عليه yolunu tutup yetmeyi nasihat ederim. Bugün yenə Yusuf Aleyhisselamın hekayəsini davam edirik. Bu hekayədən çıxan nəticələrdən danışacağıq. 21-ci nəticə budur ki, Allah subhanahu wa ta'ala Yusuf Aleyhisselama lütf eləmiş. Ona zadəgan ailəsində yaşamağı və bu ailə üzvləri tərəfindən sevilməyi nəsib etmişdir. Misirdə onu alan adamın öz həyat yoldaşına, ona yaxşı bax, ola bilsin ki, bizə fayda versin və ya onu oğulluğa götürək deməsi, yəni uşağı satın aldığı andan ona xoş münasibət bəsləməsi məhz Allahın istəyi ilə idi. Bütün işləri yoluna qoyan məhz Allahdır. Ayənin sonunda deyilir ki, Allah öz işini qələbə ilə başa çatdırır. Lakin insanların çoxu bunu bilmir. Demək, Gözəl aqibət ancaq Allahdan qorxan möminlərə nəsib olur. 22-ci nəticə budur ki, əgər adam cavanlığını Allaha itaətdə keçirərsə, Allah ona elm və müdriklik nəsib edər. Çünki Allah buyurur, Yusuf yetkin çağına çatdıqda biz ona mühakimə yürütmək bacarığı və elm verdik. Biz yaxşı iş görənləri belə mükafatlandırırıq ayəyə diqqət etdinizmi? mi? Uca Allah ona doğru qərar vermək bacarığı və elm bəxş etdiyini bildirir. Gəncliyini Allaha itaətdə keçirən adamın mükafatlarından biri də budur ki, o, qiyamət günü Allahın kölgəsi altında kölgələndiriləcək yeddi sinif insandan biri olacaq. 23-cü nəticə Naməhrəm qadınla təhlikdə qalmağın təhlükəsidir. Əgər kişi yad qadınla xəlvətə çəkilərsə, onların üçüncüsü mütləq şeytan olar. Ayədə xəbər verilir ki, evində qaldığı qadın onu yoldan çıxarmaq istədi və qapıları bağlayıb yanıma gəl dedi. O isə Allah uzaq eləsin. Axı sənin ərin mənim ağamdır, mənə yaxşı baxmışdır. Şübhəsiz ki, zalimlar nizat tapmazlar dedi. Qadın ona meyil etmişdi. Əgər Yusuf Rəbbinin dəlilini görməsəydi, o da ona meyil edərdi. Beləcə, biz pisliyi və sirkin əməli ondan uzaqlaşdırdıq. Həqiqətən o, bizim seçilmiş qullarımızdandır. 24-cü nəticə budur ki, qadının bu hiləsi Yusuf aleyhissalam üçün doğrudan da böyük bir imtihan idi. Qadın onunla yaxınlıq edəcəyinə arxain idi. Çünki buna rəvac verən bir çox amillər var idi. Gəlin bu amilləri bir-bir sıralayaq. Birincisi, qadın onu zinaya çağırır. Bu halda kişinin tab gətirməsi çox çətindir. Elə buna görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qiyamət günü Allahın kölgəsi altında kölgələndiriləcək yedi sinif insanın kimlər olacağını sadaladıqda məhz kişinin qadın tərəfindən bu günaha dəvət olunduğunu xüsusilə vurğulayıb deyir. Gözəl və zadəgan bir qadın tərəfindən zinaya çağırıldıqda mən Allahdan qorxuram deyən kişi. Yusuf Aleyhisselam da həmsinin həmin an bu murdar işdən imtina edib deyir. Allah uzaq eləsin. Axı sənin ərin mənim ağamdır. Mənə yaxşı baxmışdır. Şübhəsiz ki, zalimlər nicat tapmazlar. İkincisi, qadın öz evində olur. Bu halda zina etmək onun üçün daha əlverişlidir. Üçüncüsü, qadının qapıları bağlamasıdır ki, bu da o günaha batmağa daha çox rəvac verir. Dördüncüsü, qadın Yusuf Aleyhisselama yanıma gəl deməklə onun ehtirasını qaldırmağa çalışır. Beşincisi, Yusuf Aleyhisselamın gənc olmasıdır. Belə ki, cavan adam daha çox ehtiraslı və zinaya daha meyilli olur. Altıncısı budur ki, qadın onun xanımı, o da onun köləsi idi. Yəni, əslində qadın ona istədiyini əmr edə bilərdi, o da onun əmrinə tabi olmalı idi. Lakin Yusuf Aleyhisselam bilirdi ki, Allaha asi olaraq məxluqa itaət etmək olmaz. Yedincisi, Yusuf Aleyhisselamın kölə olmasıdır. Kölənin ehtirası azad insandan daha çox olur. Çünki azad insan evlənmək istədikdə gedib evlənir və ya fasiqdirsə, zina etmək istəyir, onu da gedib edir. Kölə isə ağasının izni olmadan bunu edə bilmir. Odur ki, kölənin zinaya düşmə ehtimalı daha çoxdur. 8-ci budur ki, Yusuf aleyhissalam öz vətənindən uzaqda, qəriblikdə idi. Yəni, qərib adam etdiyi günahının üstünün açılmağından və buna görə biyabır olacağından qorxmur. 9-cusu, o qadının çox gözəl olmasıdır. Bu özü də bu murdar əmələ rəvad verən amillərdəndir. Onuncusu budur ki, qadının əlində hökumranlıq var idi. Və o, sevdiyi adamı müdafiə edə bilərdi. Bu da Yusuf Aleyhisselamda arxainlıq yarada bilərdi. 11-cisi, qadın öz istəyinə nail olmaq üçün başqa gözəl qadınları da bu işə qoşur və Yusuf Aleyhisselamı onların qarşısına çıxmağa vadar edir. Nəhayət 12-cisi, qadın onu zindana attırmaq və orada onu alçatmaqla hədəliyir. Hədəliyir ki, onunla yaxınlıq etsin. Yusuf Aleyhisselam düşünə bilərdi ki, bu məcburiyyətdir. Bunu edib, sonra tövbə edib, günahımı yuyaram. Qaydaq yenə Yusuf Aleyhisselamın hekayəsindən çıxan nəticələrə. 25-ci budur ki, Yusuf Aleyhisselam xoş günündə Allahı yad etdiyi üçün Allah da onu sıxıntı anında yad edir və onu qadının fitnəsindən qoruyur. Ayədə uca Allah belə buyurur. Əgər Yusuf Rəbbinin dəlilini görməsəydi, o da ona meyl edərdi. Beləcə biz pisliyi və çirkin əməli ondan uzaqlaşdırdıq. Həqiqətən o, bizim seçilmiş qullarımızdandır. Hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm İbn Abbas radiyallahu anhüya belə nəsiyyət etmişdir. Oğlum, Allahın dinini qoru ki, Allah da səni qorusun. Xoş günündə Allahı yad et ki, sıxıntı anında da Allah səni yad etsin. 26-cı nəticə budur ki, əgər Allah insana belə vəziyyətlərdə müvəffəqiyyət verməsə, adam özü bu vəziyyətdən çıxa bilməz. Ayədə beləcə biz pisliyi və çirkin əməli ondan uzaqlaşdırdıq deyilir. Bundan aydın olur ki, insana dar günündə yardım edə biləcək varlıq yalnız Allahdır. Növbəti ayələrdə Zadəgən qadınla Yusuf Aleyhisselamın arasında baş vermiş hadisə haqqında belə buyurulur. Onlar biri-birini qabaqlamaq məqsədi ilə qapıya tərəf yürüdülər və qadın onun köynəyini arxadan zırdı. İkisi də qapının yanında qadının əri ilə rastlaşdı. Qadın dedi, sənin ailənə pislik etmək istəyənin cəzası zindana salınmaqdan və ya ağrılı, acılı bir əzaba düçar edilməkdən başqa nə ola bilər? Yusuf dedi, o məni yoldan çıxarmaq istəyirdi. Qadının ailəsindən olan bir şahid belə şahidlik etdi. Əgər onun köynəyi önündən cırılıbsa, qadın doğru deyir. O isə yalancılardandır. Yox əgər onun köynəyi arxadan cırılıbsa, qadın yalan deyir. O isə doğru danışanlardandır. Qadının əri onun köynəyinin arxadan cırıldığını gördükdə dedi. Şübhəsiz ki, bu sizin qadın hilələrinizdəndir. Həqiqətən də sizin hiləniz böyükdür. Yusuf, sən bundan, bu işi açıb danışmaqdan vaz keç. Sən də ey arvad, Günahına görə bağışlanma dilə. Çünki sən günah işlətmirsən. Gəlin bu ayələrdən çıxan nəticələrə baxaq. 27-ci nəticə budur ki, qohumun şahidliyi yad adamın şahidliyindən daha qüvvətli və daha keçərli olur. Diqqət edin, qadının öz qohumu onun əleyhinə şahidlik edir. Ayədə deyilir ki, qadının ailəsindən olan bir şahid belə şahidlik etdi. Hərçənd, bəzi təfsirçilər bu şahidin uşaq olduğunu demişlər. Lakin doğru rəy budur ki, o şahid yaşlı adam olmuşdu. İslam alimlərindən biri bu mövzudan danışarkən demişdir. Quran ayələrinin zahirindən bunun doğru olmadığı, o şahidin uşaq yox, yaşlı adam olduğu anlaşılır. Əgər bu şahid körpə olmuş olsaydı, Qadın yalan danışır deməklə kifayətlənərdi. Lakin dediyini əsaslandırması və əgər onun köynəyi ondan cırılıbsa qadın doğru deyir, o isə yalancılardandır. Yox, əgər onun köynəyi arxadan cırılıbsa, qadın yalan deyir, o isə doğru danışanlardandır deyərək məsələyə aydınlıq gətirməsi onun yaşlı adam olduğundan xəbər verir. Bundan əlavə, İbn-i Cərir Ət-Tabari Rahiməhullahın səhih isnadla İbn Abbas radiyallahu anhümadan bu şahidin saqqallı bir kişi olduğunu rəvayət etmişdir. Səhih olan rəy də elə budur. 28-ci Qadın hiləsinin əzəmətli olmasıdır. Ayədə şübhəsiz ki, bu sizin qadın hilələrinizdəndir. Həqiqətən də sizin hiləniz böyükdür deyilir. Doğrudan da qadının hiləsi böyükdür. Bu xüsusda varid olmuş ibrətamiz bir rəvayətdə Osman ibn Affan radiyallahu anh demişdir. Şərabdan uzaq olun. Çünki şərab içmək murdar əməllərin anası sayılır. Bir zaman pozğun bir qadın öz kənizini könlünə yatan bir kişinin yanına göndərir ki, gəlib onlara şahidlik etsin şişənizlə birgə o qadının yanına gəlir. Nəhayət o, evə daxil olduqdan sonra kəniz bütün qapıları kilitləyir. Həmin qadının yanında bir uşaq və bir badiyə xərab olur. Qadın o kişiyə, səni bura şahidlik etmək üçün çağırmamışam. Çağırmışam ki, mənimlə yaxınlıq edəsən və ya bu şərabdan içəsən, ya da bu uşağı öldürəsən. Dediyimi eləməsən, hayşüy salıb səni biyabır edərəm, deyir. Kişi də ona, bu şərabdan mənim üçün bir bardaq süz deyir. Qadın ona bir bardaq şərab süzür. Kişi onu içdikdən sonra yenə süz deyir. Kişi şərabdan o qədər itir ki, axırda həm o qadınla zina edir, həm də həmin uşağı öldürür. Qardaşlar, bundan aydın olur ki, qadının könlü olduqda istədiyi hiləni qura bilir. 29-cu nəticə Yusuf Aleyhisselamın olduqca gözəl olmasıdır. Elə ki, şəhərdəki qadınlar həmin o zadəgən qadının barəsində dedikodu yayır, onun coşduğunu və cavan köləsini yoldan çıxartmaq istədiyini deyirlər. Qadın məclis qurur, onları qonaqlığa dəvət edir Onların hər birinə bir bıçaq verir, sonra da Yusuf Aleyhisselama onların qarşısına çıx deyir. Qadınlar Yusuf Aleyhisselamı gördükdə onu olduqca çox tərifləyir. Onun gözəlliyinə məftun olduqlarından unudub meyvə əvəzinə öz əllərini kəsir və deyirlər, Allah saxlasın. Bu ki, bəşər deyil. Bu ancaq hörmətə layiq bir mələkdir. Diqqət edin, Qadınlar onu mələyə bənzədirlər. Həqiqətən də Yusuf Aleyhisselam olduqca gözəl idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onun barəsində demişdir. Yusufa gözəlliyin yarısı verilmişdir. 30-cu nəticə şayənin qadınlar arasında sürətlə yayılmasıdır. Yəni şayələr çox vaxt qadınlar arasında sürətlə yayılır. Qadınların belə etməsi ayədə xəbər verildiyi kimi onların hiləsinin əzəmətindən xəbər verir. Bu möhtəşəm hekayədən çıxan qalan nəticələr barədə inşallah növbəti dərsimizdə danışarıq. Subhanakallahumma və bihamdik. Əşhədu ən la ilahə illə ənd. Əstəğfiruka və ətubu ileyk.